Rugăciunea 40-a pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, Tată Ceresca, Tată Păcătorule, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă prin taina și mucenicia inimii ai chemat în împărăția Ta pe și din Dacia și România, Ahile, Antipa, Antonie, Ion Casia, Chiriac, Chiriac, Chirios, Daniel, Daniel Sihasu, Dimitrie cel Nou, Epifania, Eustache, Ghelastie, Gheorghe, German, Grigore de Capolitus, Ivan, Ivan Iacov, Ivan de la Pistrov, Ivan de la Râșca, Leonte de la Rădăuț, Nichita Romană, Nicodim de la Tismana, Onufrie de la Vorona, Paisie de la Neam, Pălăschiva de la Iași, Rafael de la Agatea, Rafael din Banat. Sofonie de la Ceala, Ștefan cel Mare și Sfânt, Teodora de la Stica, Visarion Sarai, Litinion, Visarion, Zaharia, Zinon, precum și pe toți cuvioșii români rămași în rânduiala ta necunoscut, precum și pe cuvioșii români Domitian de la Neam, Silvestru de la Tahlău, Vasile de la Moldovița, Iosif de la Biserica, Ioastaf de la Putna, Simeon de la Pângărați, Inocente de la Provota, Antilochie de la Pângărați, Macarie de la Roman, Pahomie de la Stratina, Teofan II, Isaia de la Mândărița, Antanasie Crinca, Neagoe Basalam, Miron Barnovski, Neofit Nevete, Daniel, Misail, Epifanie, Anastasie Sihastru, Ioan Sihastru Pateni de la Gatia, Dosoftei, Barsanufie, Pavel, Eleodor, Pahomii de la Roma, Unfrii de la Vorona, Pai, Vaitile de la Poiana Mărului, Nazarie de la Valatic, Iosif Pusnicul de la Valatic, Irinah Rostet, Nifon Ionescu, Iosif Naninescu, Dometri de la Neamții Rodion Ionescu, Gheorghe Lazar, Vicenție Mălău, Ioan de la Sihla, Nicodim Mândița, Paisie Olaru, dăruindu-ne un nume nou și un loc de cinste în de slujitorilor tăi, împreună cu toți cuvioșii din Tracia și Bulgaria, Gabriel, Ioan Virila, Naum, Peregrin, Petru, Petru, Romil, Tofronie Bulgaru, Teodosie, Teofan, cum și cu toți cuvioșii erași, Carp, Clement, Ilarion, Patenie, Teofilac în roman, precum și cu cei din Serbia, Iliria și Macedonia, Ana, Antia, Angelina, David, Dragutin, Elena, Elisabeta, Gheorghe, German, Ilarion Mărturisitorul, Ioan Brancovici, Ioan Cucuzel, Ioanichie, Lazar, Nicodim, Simeon, Simeon Brancovici, Ștefan Decanski, Ștefan I, Ștefan Celor. Ștefan Lazarievici, Ștefan Tileanovi, Ștefan Uro, Ștefan Meduchin, Uroșic, Vladimir Vladislav, care crucea neamului lor a purtat, la tine cu evlare s-a închinat. Noi să te rugăm pentru ei și neamul lor. Porunca Domnului am ascultat, fiindcă Tu ești bucuria bucuriilor, tainele și trăirea contemplației, frumusețea frumuseților bogăția bogăților, puterea puterilor. Tu ești Cel care dăruiești toate cu iubire părintească și dumnezeiască și prin poruncile tale ce minunate ne cer să ne lepădăm de toate, să ne luăm crucea ca Fiul Tău cel iubit și să ne închinăm ție cu iubire și cu bucurie.